Després d'11 dies, l'expedició tianenca ja ha tornat de la peregrinació a Terra Santa, que tot just ha finalitzat aquest dimarts. El viatge, que ha estat organitzat per la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, ha recorregut les principals destinacions de la Terra Santa i enguany com a novetat ha estat el primer cop que s'ha visitat Jordània. El grup de 16 tianencs que van sortir de Tiana mitjans d'aquest mes ha tornat sense que es produís cap incidència, més aviat tot el contrari, i és que les persones que han assistit a aquesta peregrinació s'han mostrat molt satisfetes. De esta manera ha valorado el de la parroquia, Pepe Pérez, esta experiencia. Hemos tenido una, una visita muy especial. Cada sitio de, o lugar de Tierra Santa pues eh, es un momento muy, muy rico que cada uno vive un poquito según su, su profundidad en su fe y, entonces en esa misma medida pues eh, le, llena, le enriquece o vibra de alguna forma, ¿no? A la seva sortida, la peregrinació tianenca es va juntar posteriorment en diversos grups de tot l'estat i han estat acompanyats per set sacerdots i un bisbe durant tota la travessia. Algun dels punts més destacats del recorregut ha estat Jerusalem, on s'ha visitat Ain Karem per tal de veure els santuaris de la Visitació i Sant Joan Baptista. En aquest marc també s'ha visitat Betlem. Un altre punt de trobada obligada va ser Tiberiades, on destaca el llac i el mont Tabor, així com el mont de la Benaventurança, escenari del Sermó de la Muntanya. Pel que fa al recorregut per Jordània, han destacat les visites a les terres de Geràs i la mítica ciutat de Petra, on sobresurten els seus temples, palaus i tombes excavades en la roca. També hi ha hagut una parada a Batavara, lloc del baptisme de Jesús en el Jordà. Montenevo, Madaba i Amant han estat altres destinacions d'aquesta peregrinació. Més enllà de l'atractiu dels indrets que s'han visitat, Pepe Pérez ha insistit en els valors especials que ofereix aquesta peregrinació. No, no és una vacaciones normales, no, no es un viaje de turismo, es un es una peregrinación, la palabra auténtica es peregrinación y la gente se transforma, ¿no? Y, lo recuerda como algo especial en, su vida, de, haber ido a Tierra Santa con Jordania y pues eso a ellos les, al que lo vive, yo he ido cuatro veces y cada vez es diferente, Aquesta és la segona vegada que s'ha organitzat una peregrinació d'aquest tipus des de l'església de Sant Sabrià de Tiana i la primera que ha inclòs territori de Jordània. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.